Sequence initialized. Five, four, three, two, one. Ako vas interesuje svet mobilnih komunikacija i automobilizma, onda ste dobrodošli u Mobility. This is what's happening in your world. This is what's happening in your world. Tonight. Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci na još e, jednu, treću po redu, emisiju našeg serijala Mobility ovoga puta. U pitanju su vesti iz e, avgusta meseca, znači najaktuelnije vesti i zanimljivosti iz sveta mobilne komunikacija, mobilnih telefona i automobilizma naravno tako da ćemo odmah krenuti sa našom prvom rubrikom, kao što ste i navikli u pitanju je mobilna komunikacija i mobilni telefoni. I krećemo sa našom prvom informacijom koja nam stiže iz Google. Prema nekim najnovijim informacijama, Google je kupio proizvođača Android satova v IMM Labs. To svakako treba da bude pokušaj unapređivanja planova google u segmentu uređaja koji će biti deo garderobe i dodataka. Ovu kupovinu su objavili nekoliko stranih sajtova koji se bave ovom tematikom, a potom je izašao i predstavnik za medije kompanije Google i potvrdio da su zaista kupili ovu malu firmu, ali e, vidi se u kom pravcu će znači ići e, proizvodnja Android satova, znači Google želi da se uključi u u tu e, trku, znači to je znači, sljedeće šta nas čeka. Ono što je interesantno je da je Google e, kupio ovu kompaniju još ranije, ali s obzirom da ta kompanija posluje tek 3 godine, ona je 2011. godine predstavila svoj prvi takozvani pametni sat. Posljednja informacija koja je stigla je da je ova kompanija ušla u ekskluzivnu povjerljivu saradnju, sad Google je potvrdio znači da se njima, a e, kako je potvrđeno, e, bit će, već su počeli projekti da se rade na proizvodnji sata, tako da ćemo vidjeti u toku sljedeće godine šta nas očekuje i da li će Google među prvima već objaviti e, novi sat. Prelazimo na našu sljedeću informaciju. Huawei, koja nam stiže znači iz Huawei-a, koji je zvanično predstavio svoj novi E, smartfon koji je otporan na vodu. Zove se Honor 3 i na njega u prvim glasovima koji su se pojavili na internetu e, se govorilo da će biti suparnik Samsung Galaxy S4 modelu, ali se ispostavilo da će on ipak biti srednja klasa. E, Honor 3 je otporan na prašinu i na vodu, odlikuje ga 4,7-inčni ekran 720p HD rezolucije, kao i Android 4.2.2 Jelly Bean i na čijem vrhu će biti e, Huawei Emotion korisnički interfejs. Kada je u pitanju hardware, ovaj model se odlikuje quad-corom na 1.5 GHz e, sa 2 GB rama i kamerom od 13 megapiksela sa Exmor RS senzorom, što će biti jako zanimljivo s obzirom da je ovo, da kažem, srednji segment. Ipak 13 megapiksela je, sad ćemo vidjeti samo kako će se ta kamera pokazati. Specifikacije deluju ipak kao da je nešto jači model srednje klasa u pitanju, znači ne klasičan model i već početna cena će skretati negdje oko 300 dolara, ali još uvek moramo da sačekamo da se pojavi pa da zaista vidimo kako će se pokazati. Naš sljedeća vest stiže nam iz Asusa, koji priprema novi padfon koji će nositi naziv Infinity A86. Trenutni model Asus Padfone Infinity koji je na tržištu svega već nekoliko mjeseci um, oni su već najavili njegovog nasljednika koji će biti Infinity A86. Neće biti ništa radikalno novo, ali će imati nekoliko novih karakteristika. Među glavnim promjenama će svakako biti Snapdragon 800 E, procesor koji će doći umjesto Snapdragona 600. Druga promjena koja sada spominje je vezana za boju, bi trebalo da bude praktično identičan, što znači da će Padfon Infinity nastaviti da radi sa tim tablet docking sistemom, a on bi također mogao da se nađe u prodaji već krajem septembra i početkom e, oktobra. Što se tiče naše sljedeće informacije, stiže nam i Samsunga. Galaxy Note 3 bi trebalo već od kraja septembra ili početkom oktobra da se pojavi u prodaji. Ova informacija stiže ovih dana vezano za najnoviji Galaxy Note 3. Ono što je sigurno je da će on biti predstavljen u Berlinu e, u toku septembra mjeseca, a e, također što se tiče same prodaje modela, on bi trebalo se nađe znači, u drugoj prilike septembra ili početkom oktobra, sad sve zavisi koji, koji region, a to se naravno poklapa i sa ranijim glasinama da će ovaj e, model biti u prodaji. E, onda kad je Samsung i najavio, ali i dalje se ne zna precizna cena koja će biti ovog uređaja i postoji velika šansa da Samsung napravi i široku globalnu objavu, tako da ćemo morati da sačkamo da vidimo šta će biti i po tom pitanju, u svakom slučaju. Da kažemo, većina sa velikim nestrpljenjem očekuje Samsungov model. A mi prelazimo na našu sljedeću best. E, Apple Watch, kao što sam i rekao, u našoj prvoj najavi ovo, će, ovo je pravac u kojem će se već kretati u budućnosti u narednih par godina vrlovatno. i Google najavio smartwatch, Apple već neko vreme najavio svoj iWatch, tako da vidim da će znači, iOS i Android da pređu i na tu platformu, što će biti svakako interesantno vidjeti. Apple iWatch u drugoj polovini 2014. godine, sudeći po najnovijim informacijama, Samsung će se pre kompanije Apple naći na tržištu pametnih satova kao što je i najavljivano, Samsung je potvrdio će Galaxy Gear sat predstaviti početkom septembra u Berlinu, kada će biti predstavljen i Galaxy Note 3, što ćemo takako vidjeti. Prema posljednjim informacijama litičara sa dalekog istoka, iWatch će se pojaviti u drugoj polovini 2014. godine. Sad kad to tačno znači, verovatno će umeđu vremenu doći precizne informacija, ali sada znači očekujemo za neki naredni godinu dana da će se pojaviti u prodaji. Ono što je jako zanimljivo da već polako pristižu prve poručbine za pametni sat kompanije Apple i e, tako da će on već negde oko 19% će je interesovanje što se tiče nekih početnih merenja. On će se pojaviti e, sa cenom između 150 i 230 dolara, to je za sad ovako kažem neka preliminarna informacija što svakako može se promeniti u vremenu i moramo sačekamo da vidimo kako će se taj e, uređaj pokazati, svakako ćemo se obavestiti u našoj emisiji, a pretpostavlja se da će pre toga svakako Samsung izbaciti svoj Android Gear sat, pa ćemo vidjeti kako će se i oni pokazati. I dolazimo do posljednje vesti u ovom našem prvom bloku, kao što ste i navikli. U pitanju je predstavljanje određenog modela, Ovoga puta na našem mini testu se našao HTC One Mini. Kao što svi već dobro znate, Samsung već neko vrijeme ima svoju eh, određeni modeli Samsungovih telefona imaju svoju mini alternativu i HTC se odlučio da, da učini isti korak smanjivanjem svog glavnog modela. U ovom našem testu nalazi se jedan e, model, znači HTC One mini, sa svakako pristupačujem cenom od svog većeg brata, ali i nešto izmenjenim hardverom. Ekran je od 4.3 dijagonale, 725 HD rezolucije u pitanju, dvojezgradni krajt procesor, 1 GB rama i 16 GB skladišnog prostora, tako da praktično to je nekih pola specifikacije u odnosu na HTC One, tako da su oni malo prepolovili te hardversku zahtjevnost i vidjet ćemo kako će se ta verzija mini pokazati i da li je i dalje primavljiva kupovina, s obzirom i na cenu. S obzirom kako se kreću trendovi na tržištu ovih telefona, svakako veliki trend je povećanje dijagonale, ali E, tako da su telefoni sa velikim ekranima većini korisnika sasvim normalna stvar i ljudi žele da imaju malo veće telefone, da mogu bolje da gledaju sadržaj i tako dalje. Ali e, svakako ova godina je poznata po tome, nekako svi modeli su se malo povećali, ti ekrani su malo narasli. E, a što se tiče već neki standard do 4,5 inča pa naviše, a E, Samsung je bio jedan među prvih proizvođača koji je započeo ovaj trend da smanji e, svoje, da kažem, glavne modele iz Galaxy serije, kada je izbacio Galaxy S3 mini, a sada HTC isto to uradio i sad su HTC One odlučili da smanji. HTC napravi dobar potez jer je Mini doneo praktično sve što je bilo dobro i na One modelu. Tu je dalje lep i primamljiv dizajn sa veoma kvalitetnim aluminijumskim kućištem. Boom Sound e, stereo zvučnici sa prednje strane, Blink Feed mogućnost praćenja dešavanja na samom ekranu, interesantna opcija u aplikaciji kamere kao i elegantni Sense 5.0 interfejs za Jelly Bean 4.2 Android naravno. E, to su sve dalje prednosti koje HTC Mini e, HTC One Mini donosi, ali jedna velika razlika u poređenju sa One modelom je pored manjeg ekrana je činjenica da je hardverski prepolovljeno, znači svakako je slabiji, ali to ne mora da znači da neće, s obzirom kad se bude pojavio u prodaji, da bude popularan, pogotovo zbog svoje e, pristupačne cene s obzirom da je One još uvek kao da kažemo glavni model dosta htc u ovom trenutku, dosta skup. E, on posjeduje 4,3 e, inčni Super LCD ekran, kao što smo rekli 720 dijagonale HD. E, HTC One nudi 4,7 inč ekran sa 1080 Full HD rezolucijom trenutno. Chipset je malo slabiji, tako da u ovoj varijanti imamo Qualcomm Snapdragon 400 sa dvojezgarnim kraj 1.4 GHz procesorom, a e, njegov veći stariji brat, kako tako da ga nazovemo, HTC flagship ima Snapdragon 600 sa četvorjezgarnim kraj 1.7 procesorom, RAM je e, sa 2 GB koliko je One ima, u sveden na 1 GB koliko ima Mini, tako da svakako su njegove opcije nešto malo skromnije. Što se tiče skladišne memorije, tu je 16 GB, samo 16 GB, umjesto 32 ili 64 koliko ide uz ono što može da, da kažem malo bude zabrinjavajući je nedostatak microSD slota. A 12 GB koliko je na raspolaganju korisniku, može da bude i malo tesno, sad sve zavisi kakav sadržaj e, koristite na vašem telefonu, da li imate dosta muzike, videomaterijala, slike i tako dalje. Što se tiče manje kućišta, svakako je morala da bude i malo manja baterija, tako da sa 2300 mAh baterija spuštena u mini varijanti na 1800, a kamera je ostala identična, tako da pozadije 4 megapiksela, odnosno ultra LED blitz i naravno moguće snimanje u Full HD rezoluciji 1080. Tako da je svakako mm, taj deo je bar ispao kako treba za vas koji volite da fotografšet koji će biti zadovoljni ovom opcijom. Što se tiče samog testa, kako sam vam pokazao, praktično jako je sličan iskustvu u korišćenju kao i njihov vodeći Model 1 u nešto malo manjem i skromnijem pakovanju. E, ono što je, e, da kažem, može biti zanimljivo je dopuštanje korisniku da e, budu dostupne sve mogućnosti koje posjeduje i One model. Da razliku od Samsunga koji u svom Galaxy S4 primjer modelu je odlučio da izostavi neke opcije pučište je izuzetno kvalitetno, aluminijumsko jako lepo leži, e, u ruci, zvučici također odlični, jako lepo se čuje, e, um, 5.0 zaista odlično funkcioniše, znači telefon jako lepo radi, čak i u multitaskingu. Manje manji ekran ga čini, da kažemo, donekle kompaktnijim, ali e, jedno što može, kažem, bude malo problem ta niža rezolucija, mada opet i dalje 720 isto HD, i slika je i dalje jako oštra i prikaz je svakako jako dobar čak i pod određenim uglovima. Odluka da se u ovaj mini model uključi nešto slabiji hardware je malo diskutabilna i svakako će biti polemike na tu temu, ali e, i ako izuzmemo taj deo on i dalje ostaje veoma prijatan za rad prilikom, da kažemo, regularne e, upotrebe, ali svakako najveći problem će biti e, tih e, RAM memorija koja je sa 2 na 1 GB spuštena i skladišni prostor, tako da 12 GB svakako može biti problem kod određenog broja korisnika. Sad, što se tiče ako vam to sad sve ne smeta, svakako poređujem sa cenom, ovo može da bude svakako veoma primamljiv telefon za kupovinu. E, vidjet ćemo kako će se pokazati i e, kada budu e, da kažem izašli svi testovi kad budu ljudi počeli da kupuju, da koriste, onda ćemo vidjeti kako će se to sve pokazati, ali za sada znači sve pohvale, kao što smo rekli velike prednosti, kućište odlično, Sense 5.0 odličan, zvučnici odlični, izuzetno iskustvo u korišćenju, znači jako sve lepo i glatko radi. Ehm, Blink feed, nove opcije za kameru, također odlične. Autonomija baterije s obzirom da je smanjeno, smanjena baterija je također vrlo dobra. Ono što može biti problem smo rekli RAM, može biti ehm, i skladišni prostor, tako da ukoliko vam to nije presudno bitno, mislim da će svakako biti veoma zadovoljavajući uređaj i da će se dobro pokazati da će ljudi kupovati. Evo. To je ujedno bila i posljednja informacija u ovom našem prvom bloku vezano za mobilne komunikacije, mobilne telefone i prelazimo na našu sljedeću rubriku, a to će svakako biti automobilizam. Sada prelazimo na automobilizam, prva vest nam stiže iz naše zemlje. Kao što ste vjerojatno već i čuli, Mercedes i Carbus potpisali ugovor o strateškom partnerstvu. Ugovor o strateškoj saradnji između svjetskog giganta, Mercedesa i domaćeg proizvođača autobusa i Carbusa trebalo bi da bude potpisan na jesen ove godine. Nakon toga će u Zemunu i početi proizvodnja celokupnog proizvodnog programa Mercedesovih autobusa. Da je nemačka kompanija veoma ozbiljno zainteresovana za dolazak u Srbiju potvrdio je i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić koji je osim Ikarbusa kao preduzeća koje bi mogle da napravi saradnju sa Mercedesom naveo i Papic Priboja. Prema saznanjima e, na ugovoru o strateškom partnerstvu karbus i nemačke kompanije ti ministarstva financija radi već šest meseci. Dolaskom predstavnika svjetskog giganta u Beograd pre nekoliko dana na čelu sa glavnim direktorom koji u Mercedesu vodi diviziju za prizvanje autobusa i razgovorom sa Vučićem ušlo su u završnu fazu realizacije ovakvog ugovora. Direktor Ikarbusa Aleksandar Vićentić objašnjava kako će u praksi izgledati saradnja. Kod nas će se praviti ceo proizvodni program autobusa koje ima Mercedes od kombija turističkih autobusa do onih za gradski prevoz. On objašnjava da će iz fabričkog kruga u prodaju ući i autobusi u čijoj proizvodnji su podjednako učestvovali i Nemci i mi. Ugovor o strateškoj saradnji predviđa i obuku radnika i pomoć Mercedesa i Carbusu u organizaciji posla, a ova saradnja za domaće preduzeća znači izlazak na svetsko tržište, tako da će to svakako biti jako zanimljivo. Prelazimo na našu sljedeću vest. Također iz Srbije, Jaguar od jeseni i u Srbiji. Ekskluzivna marka, skoro u novom specijalno opremljenom salonu na Novom Beogradu, početkom jeseni i u Srbiji će moći da se kupe automobili prestižnog imena i izuzetni performanci Jaguara. Uvoznik i prodavac će biti Grand Motors koji već ima višegodišnje iskustvo u prodaji i servisiranju vozila premium brendova kao što su Land Rover, Infiniti i Volvo. Grand Motors će u svom servisu u Novom Beogradu obavljati servisiranje automobila ove marke, a na istom mjestu ćete moći i da kupite rezervne delove za automobile Jaguar. Za dolazak nove marke u poslovnom centru ove kompanije Novom Beogradu bulevaru Milutina Milankovića 21 uskoro bi trebalo da počnu radovi na uređenju prodajnog salona po najvišim standardima, ali i Također tu će biti bratski Land Rover, budući da obe marke zbog istog e, vlasništva na većini svjetskih tržišta nastupaju zajedno. Početkom prodaje Jaguara Grand Motors postaje lider u automobilskim poslovima u Srbiji po broju brendova čije vozilo uvozi, distribuira, prodaje i servisira. Pre 12 godina posredstvom ove kompanije u Srbiju se vratio Ford, potom 2007. Volvo Land Rover, a od 2011. kupcima se nudi Infiniti, dok je Grand Name iz Novog Sada jedan od uvoznika, prodavaca i servisera automobila marke Mazda. Naša sljedeća vest nam dolazi iz dalekog Japana, Nissan samo upravljajuća vozila oko 2020. godine. Nissan tvrdi da će do 2020. godine izbaciti na tržište modele koji sami upravljaju, a u narednih 10 do 12 godina ponudit će dve generacije automobila bez vozača. Japanski proizvođač tako se je pridružio i drugim poznatim kompanijama kao što su Google, Volvo, Ford, General Motors koji također rade na projektu samoupravljajućih automobila. Nissan razvija autonomna vozila u saradnji sa nekoliko univerziteta, uključujući i prestižni Massachusettski tehnički institut ili MIT i Univerzitet Stanford, dok se istovremeno u Japanu gradi probna pista za ovu vrstu vozila, koja će biti završena do 2014. upravljajući nisam bit će opremljen laserskim skenerima, Around View monitor sistemom, kamera koje pokrivaju oblast od 306 stepeni, kao i tehnologijom napredne veštačke inteligencije, kaže se iz ove kompanije. Svako bit će zanimljivo sačekati i da vidimo to. Sljedeća zanimljivost, prodaje se auto Jeremija Clarksona. Jaguar XJR, nekada u vlasništvu voditelja emisije Top Gear Jeremy Clarksona, potražit će uskoro novog vlasnika koji će za njega morati da izdvoji oko 4100 evra. Crni luksuzni automobil britanskog proizvođača duše nikad nije bio registrovan na njega, već je bio vlasništvo samog Jaguara, a u garaži poznatog voditelja se nalazi u okviru dugogodišnjeg e, drumskog testa. To nije e, sprečilo Clarksona da u kolumnama automobil naziva svojim, a često je isticao da uživa u vožnji sa njim. Imajući u vidu Clarksonom temperament, zamerka samo na račun čišćenja je kao priznanje za automobil godine. Ovo nije prvi put da Top Gear srađuje sa E, aukcijskom kućom koja organizuje prodaju. Pre nekoliko godina Jeremy e, Hammond i May su od njih upili tri klasiča modela koje su se kasnije našla u emisiji u reli okršaju. Reč je o modelu iz 1999. godine, Prepostavlja se da maksimalna cena koju može postići je 5300 evra, upravo zbog činjenice da Clarkson nije zvaničan vlasnik ovog modela. I prelazimo na posljednju vest u našoj današnjoj Mobility emisiji, treći po redu, izum koji je spaso milion života. Ukoliko niste znali, Volvo je bio i ostao jedan od predvodnika u oblasti unapređenja bezbednosti automobilima. Jedan od najvažnijih doprinosa kojim je švedski proizvođač zadužio autoindustriju je sigurnosni pojas sa tri tačke pričušćivanja godine 1959. za automobilsku industriju je značajna i po tome što je Volvo na tržište uveo unapređeni sigurnosni pojas. Pre toga, pojas se nalazio samo u visini struka vozača i bio je pričušćen samo u dve tačke. Dešavalo se da takva konstrukcija u slučaju sudara nanese vozaču više štete nego koristi. Inženjer kompanije Volvo, Nils Bolin, došao na ideju da uz postojeći doda još jedan pojas koji bi se prostirao dijagonalno preko vozačevog torzoa i koji bi prilikom sudara zadržao gornji deo tela. Ukoliko niste znali, svakako mislim da je i ova informacija korisna. A vi ste imali prilike da slušate još jednu treću po redu emisiju Mobility. Hvala što ste bili naravno s nama. Ostanite uz NXS web radio podcast. Moje ime je bilo DJ Exus, generalni sponsor naše emisije, naravno potročko PC servis računara. Nekoj sljedeće emisije, budite s nama, veliki pozdrav i čao, čao, čao! three, two, one. interesuje svet mobilnih komunikacija i automobilizma, onda dobrodošli u Mobility. Good evening. This is what's happening in your world. This is what's happening in your world. Tonight. NXS Podcast.